znači neće se izreći i neće znači njega zahvatiti propis tekfira. Znači neće se na njega spustiti propis tekfira. Pa smo spominjali tamo fetve od stalne komisije za fetve gdje su rekli da oni koji ne tekfire, na primjer oni koji čini širk na kaburojima, zato što imaju šubu, smatrajući da im treba iznijeti dokaz da i ne treba tekfir prije iznošenja dokaza, da takve znači ne treba tekfiriti da se takvi smatraju da su ipak na teuhide, ili tako, da nisu time zapali u širk. To je jedan od primjera. Pa smo poslije toga govorili o uh, bil bilđehl, znači pravdanje neznanjem, o pravdanju neznanjem, pa smo rekli da čovjek, ukoliko čini veliki širk, nije opravdan u tom velikom širku neznanjem. I ne može biti opravdan neznanjem u velikom širku i kufru. A ukoliko protiv njega ili ukoliko do njega nije došao dokaz, ukoliko nad njim nije uspostavljen dokaz, znači nije došao do njeg haber je jel tako, nije došao do njeg Kur'an i sunnet, ništa ne zna o tome, onda smo rekli da se smatra šta? Da je on od ehlu fetri. A ljudi u ehlu fetri, rekli smo, ukoliko su činili širk, vanjski propis i odnos prema njima je kao prema mušri mošicima. Međutim, ne tvrdimo znači e, odlučno i izričito da će završiti u vatre. Zašto? Zašto? Zbog haditha u kojem se spominje, je tako da će doći pred Allaha subhanahu wa ta'ala neke kategorije ljudi i pravdati se. Je tako? Između ostalog i oni i čovjek iz fetre, a to je čovjek koji, nad kojim nije uspostavljen dokaz. I to je Allahova pravda šta? Da se ispuni Allahova riječ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبَعَثَ رَسُولَ Mi ne kažnjavamo dok ne pošlenjemo poslanika. Ovaj će doći pred Allaha i reći do mene nije došao poslanik, odnosno nikakav vijest o poslaniku, nije došao do mene dokaz. Pa će Allah subhanahu wa ta'ala od njih uzeti zavjet da ga slušaju, da mu se pokoravaju, da će mu se pokoravati. Pa će im onda narediti da u, poslati izaslanika da im naredi da uđu u vatru. Pa ko uđe, bit će mu spa, spas. Ko ne uđe, bit će u vatru, ba, bačno. Tako to je sažetak onoga do, do sad što smo, što smo rekli. Znači što se tiče pravdanja znanjem, pravdanje na znanjem dolazi u obzir i čovjek može biti opravdan na znanjem u nekim skrivenim manje jasnim pitanjima, je jel tako? Ili nekim pitanjima koja su vezana za ogranke vjere, neka pojedinačna pitanja. Međutim, za osnove i temelje vjere, je li tako, tevhid i širk ne može biti opravdan na znanje. Pa, učenjaci su znači davno potvrdili da je ispunjavanje tevhida i napuštanje širka jedan od naj osnova, znači temelj ove vjere. Šta? Da se ispuni tevhid, da se ibadet čini samo Allahu i da se napusti širk, da se ostavi širk. Prema tome ko za, zapadne u širk, je jel tako, on je znači poništio osnovu ove vjere, poništio šehadet la ilaha illallah ko učini širk. I to je nešto što je svima poznato, i židovima i kršćanima, i svim mušrcima, da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam došao šta? Da se bori protiv širka. I da ljude zove da se od, pozove da se ostave ši, širka i da ibade čine samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa ako to ne zna, pa tako? Ne može biti musliman. Ne može biti musliman ni u kom slučaju. Međutim, rekli smo ako ga budemo smatrali da je u devlu fetre, onda će biti iskušan na ahiret. Na ahiret. Ali u svakom slučaju nije musliman i neće se za njega zek, a, sadaka dijeliti, niti će se za njega dobiti i stikvar činiti činiti. Pa ovo je, znači ova osnova je nešto što je najjasnija stvar u Kur'anu. Pa dok dođe Kur'an, do njeg je došao do dokaz. Dok dođe Kur'an, dok dospije Kur'an, nad njim je uspostavljen, za ovu stvar uspostavljen do uspostavljen dokaz. Što se tiče upoznavanja i iznošenja dokaza, je tako? Da se ne tekfiri onaj ko zapadne u veliki širk i kufr, da ga ne smatramo nevjernikom, je tako? Ili da e, ko zapadne u, u određene znači zablude, to nije vezano za veliki širk i kufr u stvari, nego je vezano za znači neka pitanja, skrivena manje jasna pitanja bez ovog velikog osnovnog pitanja. Pitanja šta? Šehadeta pitanja tevhida i pitanja širka. To je ono što potvrđuju učenjaci. I šta još kažu da oni koji ibadet čine nekome drugom mimo Allaha, kao što je ibadet sufija na kaburovima, da takvi uopšte nisu muslimani. I da uopšte ne potpadaju pod ime Islama. Zato učenjaci kad kažu i kad govori o tome da se ne smiju tekfiriti muslimani, je tako? Oni ne misle na, na one koji čine ibadet nekome mimo Allaha zato što takve ne, ne smatraju nikako muslimanima. Znači ne smatraju nikako muslimanima. Zato što oni nikako ne pripadaju je jel tako, milletu ili umetu Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Zašto? Zato što čine veliki širk a veliki širk je suprotan, sasvim suprotan i skroz suprotan islamu. Ko učini veliki širk nikako ne može pripadati islamu i biti od milleta i ummeta islamskog. Nakon toga, znači, e, ovdje imamo pisma šeha Muhammed ibn Abdullaha va šeha Ishaq ibn Abdurrahmana i drugih šehova u kojima oni svojim savremenicima pišu pisma i objašnjavaju ovu stvar. Da ono što se spominje od e, imama ovog ummeta kao što je šeha Islam ibn Taymije i njegov učenik ibn Qaim rahimahumullah da se ne tekfire ljudi dok se ne iznese protiv njih dokazi tako dalje, odnosi se na manje jasna pitanja ili pitanja u kojima su ljudi skrenuli ili poveli se za zalutalim sektama koje su razišle sa ehlu sunnetom i u takvim pitanjima. Znači gdje je razilaženje među ehlu sunneta i tih sekti gdje a, učenjaci ehlu sunneta znači nisu a, ih protekfirili i ne tekfire i dok im se ne iznese do dokaz, dok im se ne iznese dokaz, na to se odnosi. Međutim, vidjet ćemo da i sami ovi učenjaci su protekfirili pojedince zbog otvorenog širka i, ku, i kufra. Je li tako? Kao što je šeheh ul islam protekfirio Fahru Razija, je li tako? A on je jedan od velikih imama u šafijskom mezevu. Nije se libio, znači, po imenu i prezmenu protekfirio zbog toga što je napisao poglavlje o činjenju ibadeta zvijezdama, je tako? Što je, znači, kofor po iđmavu, po iđmavu, onaj ehlu sunneta, po iđmavu, ehlu sunneta. E sad imamo jedno, ovdje, znači, jedno pitanje koje, koje se iz svega ovoga pojavljuje. A to je pitanje pitanje e, onih koji slijede, znači sljedbenik, ali kom se rastu. Pitanje sljedbenika. Znači imamo nosioce novotarije, je li tako? I imamo one koji ih slije, slijedi. Neki su došli sa šubhom, je li tako da, oni koji slijede, je li tako, koji su sljedbenici, da su time opravdani. Samo činjenicom da su, da su sljedbenici. Da su sljedbenici. Pa Imam Ibn Qajim nabraja stepenove i kategorije ljudi koji su širijatski obaveznici. Pa kaže, 17. kategorija to su sljedbenici, neznalici. Nevjernici i njihovi sljedbenici, jel tako? Narod koji ih slijedi. To su oni koji kažu, jel tako, mi smo našli svoje očeve i starije generacije na nečem i mi ih na tome slijedimo, jel tako? Oni su nam primjer. Ovakvi, znači, sljedbenici nevjernika ili što su u nevjerstvu samo zbog tog slijedjenja, jel tako, a ne znaju ništa, čak i ako su, znači, u lijepom odnosu prema muslimanima. Je tako? Nisu neprijateljski postavljeni prema muslimanima. Je tako? Oni imaju propis, znači, propis onih koje slijede u njihovom kufru. Je tako? I oni su kafiri, a ako nisu neprijatelji islama i ako ne nose neprijateljstvu i nisu nosioci borbe protiv muslimana, onda znači ih tu ne oslobađa kufra, jer oni također spadaju u tu kategoriju nevjerstva. To je, zato je dokaz hadith Rasula sallallahu alaihi wa sallam gdje kaže nema ni jednog djeteta, a da se ne rodi na fitri. Pa ga onda njegovi roditelji šta učine židovom ili kršćanonom ili vatropoklonikom. Pa ovdje reče za ovo dijete šta da je ono? Židov, kršćan i vatro, vatropoklonik. Što znači da je, iako je dijete, time odgojem svojih roditelja postalo i nosi propis kao i oni koji su ga tome podu, podučili. I dijete ništa ne zna, ali slijedi svoje ili one koji su ih tako nauči, naučili. Ali ovdje u hadithu su nazvani šta? Šta? židovima, kršćanima i vatropoklonicima, iako su djeca. Jel tako? A oni su sjetbenici svojih roditelja i ništa ne znaju. Jel tako? I oni neće biti nosioci borbe protiv islamu, zato što su djeca, ali imaju propis svojih roditelja. Imaju propis svojih roditelja. I onaj ko slijedi nekoga u kufru nije nikako muslim, musliman i ne može ni, po, ni pod kakvom, znači, uh, E, ni pod kakvim izgovorom se smatrati muslima, muslimanom. Ne može se ni pod, ni pod kakvim izgovorom smatrati muslimanom. Dobro. Nakon toga imamo drugu stvar, a to su sljedbenici, na primjer, ili oni koji su e, tako rođeni u okviru ne, e, nevjerničkih porodica, rođeni u, u nevjerničkom društvu, je tako? rođeni u nevjerničkom društvu pa imamo znači e, njihovu situaciju da su na ku da, da su na kufru međutim neki od njih ili mnogi od njih, jel tako, možemo reći kad bi htjeli saznati istinu stvari, mnogi od njih ne mogu doći do istine nikako, tako? Ne mogu nikako doći do, do istine, ne mogu poznati šta je pravi put. Kakav je njihov propis? Kakav je njihov propis? Imamo, znači, nevjerničke porodice, nevjerničku sredinu, ljudi se rode u toj sredini i odrastu u njoj. I ne mogu nikako doći do istine. Kakav je njihov propis? Zavisi od njihovog stava, stanje. Kako možemo to reći? Možemo lahko. Znači ima više kategorije. Ima i dvije kategorije takvih ljudi. Ima onaj koji je rođen u nevjerničkoj sredini i on ne može doći do istine. Međutim, on se nikad ne bi ni trudio da traži istinu. Je tako? I on uopšte ne osjeća da nešto nije u, re, u redu. On je tamo zadovoljno sa tim sta, sa tim stanjem u kojem se on nalazi. Sa tim stanjem u kojem se nalazi. A čak i kad bi htio da on traži i raspita šta je pravi put i šta je istinska vjera, ne bi to mogu. Ali od sebe njemu to i ne naumpada, da on nešto pita, niti osjeća uošte da, da taj put na kojem je on, da to nije u redu, nego je zadovoljan sa tim i to slijedi. Šta je sa njim? nevjernik, jel tako? Ima drugi isti takav. Znači, živi u nevjerničkoj sredini, je jel tako? I vidi to nevjerstvo i tu, tu situaciju i on se tru, trudi, je jel tako? Međutim, ne može doći do isti, do istine, ne može doći do istine. I on kaže šta? Da znam, nezadovoljan je sa tom situacijom. Jel tako? I kaže gospodaru da znam neku bolju vjeru od ove na kojoj se nalazim, šta ja bi je pri, prihvatio. Da znam koji je pravi put od ovog, ja bi ga slijedio kao pravi put, jel tako? E, znači to je maksimum njegove mogu, mogućnosti, jel tako? I njegov propis, Allah najbolje zna, znači ne može biti isti kao onoga koji nije mu ni nakare pameti, on isto kao i ovaj ne bi mogao i ne može doći do istine. Međutim, nije ni, ni nastoja, niti ikad o tome razmi, razmišljao. Pa jedan i drugi su isti po, jed, po jednoj stvari. Po tome da ne mogu doći do, i, do istine. Međutim, različiti su po svom, po svojoj, od, po svom odnosu prema traženju. Je Jel tako? Što ovaj, je jel tako, traži i nastoji, je jel tako, i ne može da dođe do istine a ovaj drugi ne traži i ne nastoji i nije ga, brig, nije ga briga za, za ono što je istina a Allah subhanahu wa ta'ala pravedno sudi prema između svojih robo, robova i zna svačiju situaciju svačiju situaciju pojedinačno prema tome kad govorimo o ovim stanjima treba da imamo na umu četiri pravila znači četiri stvari kad govorimo o ovim kategorijama ljudi šta je sa njima Prvo, da Allah subhanahu wa ta'ala nikoga neće skazniti dok mu ne iznese do dokaz. To je prvo generalno pravilo. Što se tiče vječne kazne, je tako, kazne na ahiretu, neće Allah subhanahu wa ta'ala nikoga kazniti dok mu ne iznese do dokaz. Pa ako mu, ako mu dokaz nije iznešen, nije do njega došao na dunjalku, šta će biti sa njim? Biće iskušan na ahiretu. Jer je sama činjenica da nije nad njim uspostavljen dokaz na Dunjalku, znači da je od ehlu fe, fetre, znači da živio u periodu kad nije bilo znanja. Tako? Živio u periodu kad nije bilo znanja. Dokaz za to je ajet koji smo malo prije spomenuli oma kunna muadzebina hatta nebaase rasula. Mi ne kažnjavamo dok ne pošaljemo poslanika. Jel tako? Ili poslali smo poslanike rusulemu beširine u mundirine li en lae kune li nasi ala Allahi hudjetum ba'da rusul. Poslali smo poslanike koji su donosili radosne vijesti i upozorenja da ne bi ljudi imali nikakvog opravdanja pred Allahom nakon poslanika. Pa ljudi nemaju nikakvog opravdanja pred Allahom nakon poslanika, nakon što su im dokazi donešeni Nakon što, su, što je do njih došao poslanik ili objava. je tako? Ili objava koja je ostala iza tog poslanika. A Allah subhanahu wa ta'ala, govorili smo, je tako, tamo, spominjali često kuranski ajet وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا Mi smo svakom umetu poslali rasula. Znači svaki umet je imao poslanika. E, to je prvo pravilo, je tako? I osnovno pravilo. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kad govori o onima koji su kažnjeni وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Mi im zulma nismo učinili, ali oni su وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ali oni su bili zulumčari. Mi njima nismo zulma učinili, ali oni su bili zulumčari. Je taj njihov zulum U čem se ugleda ta njihova nepravda? Kad Allah subhanahu wa ta'ala on, govori onima koji je kaznio, kaže nismo mi njima nepravde učinili, nego su oni bili nepravedni. Šta je ta nepravda zbog kojeg su kažnjeni? Znači, bili su u mogućnosti. Došao im je poslanik, bili su u mogućnosti da se sa njim upoznaju, međutim su se od njega okrenuli. Međutim, od njega su se okre, okrenuli. Jel tako? I nisu htjeli da slušaju dokaze od poslanika koji je Allah subhanahu wa ta'ala poslao. Međutim, onaj kome nije došao dokaz, može se za njega reći da je valim? Ne može. Znači, ne može se za njega reći da je nepravedan bio i da je ovu nepravdu učinio. Da je se okrenuo dokaza kad su mu došli, kad, on, kad mu dokaze nisu nikako ni do, ni došli. A onaj do kog dokazi dođu, može da se ponese dvojako ili na dva načina. Prvo, da bude nezainteresovan. I jednostavno da ga to ne intere, ne interesije. I da okrene glavu od toga. Šta je sa njim? Šta je sa njim? Kafir. Kafir. Mnogi danas koji sebe smatraju možda da su opravdani što ne znaju, u stvari nisu svjesni da nisu opravdani zato što jednostavno hladno krvno i nezainteresovano se ponašaju. Naspram čega? Naspram vijesti koje čuju. O čemu? O ovoj davi. Jel tako? Čuju oni da tamo imaju neki koji pozivaju Kur'anu i Sunnetu pravom putu, koji osporavaju ono što se Jel tako zove ovdje kod nas nekakav tradicionalni islam ili tradicionalno praktikovanje islama i tako dalje, osporavaju ono na čemu je takozvana zvanična ulema i onaj ono što, znači jasna stvar. Allah najbolje zna da ti ljudi nisu opravdani zato što se ravno, ravnodušno odnose naspram dokaza koji se izno iznosi i oni su zbog toga nevjernici. Ima drugi koji ne samo, znači idu korak dalje, nisu ravnodušni naspram dokaza, nego naprotiv, kad ih čuju, protive se i ustaju protiv toga. Ovi su još prije nevjernici. Ako su nevjernici, ovi koji su jednostavno ravnodušni i nemarni i u gafletu na interes je ih to Jel tako? Zbog svoj, svoje nezainteresovani su nevjernici, kako tek neće biti nevjernici ili kako su tek nevjernici oni koji se suprostave. Pa je ovo, znači, prvo, kufr nezainteresovanosti i okretanja, jel tako? Kufru i arad, a ovo drugo, kufru inat. Jel tako? Kufr inata i suprostavljanja i nevjerstvo, znači, za stepen gore od onog pri prije, a jedno i drugo je nevjerstvo. Međutim, mimo ovoga, znači da bude nezainteresovan i da se okrene od ajeta kad mu dođu i da neće da sluša i da ga to ne interesi i ovoga da se on usprotivi tim ajetima, treća kategorija je da do njega ajeti ne, do, ne dođu i da on živi u totalnom nezna, neznanju, e takav šta? Neće na njega biti spuštena kazna dok ne bude dokaz iznešen. Ako mu ne bude iznešen na Dunjaluku, bit će iznešen na Ahiret. Na ahiret. Zbog ove stvari, zbog ove stvari, zbog ove stvari je, znači ovo nas upući, na jedan veliki strah. Od čega? Od Allahove subhanahu wa ta'ala kazni. Za koga? Za ovaj narod. Za ovaj narod pored kojeg mi živimo godina i pored i kojim se miješamo i hodamo i poslujemo i, i za, koji za nas čuje i zna i tako dalje godina ovaj narod koji se nemarno ili sa inatom suprostavlja ovim dokazima znači dokazi protiv njih šta izne iznešan i pričaš sa većinom od njih čak i koje nikad nisi vidio i ne poznaju te kad počneš da razgovaraš šta, sve je to ta, sve je to tako. Ha? Kad počneš govoriti, sve je to tako. Međutim, šta? Neće on to da prihvati i da tako živi. živi. Nakon toga, znači, smatra se da je nad njima dokaz uspostavljen. Nakon uspostavljanja dokaza i odbacivanja dokaza i neprihvatanja dokaza, a? strah je od čega? Od Allahove subhanahu wa ta'ala kazni. Od Allahove subhanahu wa ta'ala kazni. Znači, prva osnova je da Allah ne kažnjava dok se dokaz ne, ne, ne donese. Druga osnova je znači da se kazna zaslužuje ili okretanjem od dokaza ili suprostavljanjem dokaza. To je druga osnova. Drugo pravilo koje treba zapamtiti. Šta? nema, prvo nema kazne dok se ne iznese dokazi, drugo kazna se zaslužuje nezainteresovanem i, i nemarnošću, znači nezainteresovanošću i nemarnošću nasprav dokaza ili suprostavljanjem dokazima. Time se kazna zaslužuje. Treće pravilo koje treba imati na umu da je uspostavljanje dokaza ra, različito, u različitim vremenima vremenima i na različitim mjestima. I uspostavljanje dokaza nad različitim ljudima je razli različito. Tako može biti, na primjer, da je nad nekim u nekom mjestu uspostavljen dokaz, a nad nekim drugim u istom tom mjestu da nije uspostavljen dokaz. Ili, u nekom mjestu je dokaz uspostavljen, a u drugom da ne bude dokaz uspostavljen nad, lju, nad ljudima ili na jednim na jednom ličnošću je tako na jednim na jednom osobom je dokaz uspostavljen na drugom nije zbog raznih razloga je tako i raznih okolnosti nad nekim osobama dokaz nije uspostavljen na primjer zato što su mladi mali ili su ludi je tako jednostavno zato što ne razumiju šerijatske dokaze koji su mu uspostavljeni ili su im uspostavljeni na jeziku koji ne razumiju bez prevodioca i tako dalje. Znači, svi ovi su onaj nisu jednostavno u mogućnosti da razumiju i da dopre do njih dokaz koji treba da se nad njima uspostavi. I sve su ovo kategorije oni koji će biti, koji će pred Allaha doći i pravdati se. Kao u hadithu El Esvada Jebu Hurere koji smo spominjali. Koji je to hadith? da će na sudnjem danu četvorca doći pred Allaha i pravdati se, je tako? Gluh, je tako? Lud i onaj koji je bio u poznim godinama i onaj koji do kojeg dokaz nije došao, doći će pred Allaha subhanahu wa ta'ala i pravda će se, doći pred Allaha subhanahu wa ta'ala i pravda će. Zašto ovo iznosimo? Sve ovo je dokaz da, šta? Šta? čovjek neće biti opravdan ne zna, neznanjem u velikom ši, širku. Onaj ko čini veliki širk neće biti opravdan da kaže nisam znao. Je tako? I ne može se nikako smatrati muslimanom onaj ko čini širk. Onaj ko čini širk. Kad se čovjek iz fetre, znači kad nije do, na, do njega nikako dolazio, dolazilo poslanstvo, nikad nije čuo za to, ne smatra muslimanom, kako će se smatrati muslimanom ljudi kojima je poslan Muhammed sallallahu alaihi sellem i objavljena knjiga Kur'an, koja do koje može svako doći ko hoće da dođe, je jel tako, i koju može svako pročitat ko hoće da je pročita, ne može poslije toga biti opravdan, opravdan tim širkom. Dobro. Dobro. Nakon toga, ovo što okrećemo ovdje, znači to je drugo pismo koje je na istu praktičnu temu. Pa bojim se da bi vam to bilo, znači, zamorno i stalno, znači, skoro ponavljanje uh, istih stvari, istih šarijaskih dokaza i tako dalje. Istih šarijaskih dokaza i tako dalje. Uglavnom ono što je bitno da se zapamti da oni koji učine širk da su mušrici i ne mogu nikako biti ne mogu nikako biti opravdani na znanju i ne mogu nikako biti muslimani. Ne mogu nikako biti muslimani. O tome, znači, direktno govori i sljedeći, sljedeći poglavlje, znači sljedeći naslov je iznošenje jasnih dokaza da onaj ko učini širk da je mušrik. U smislu, iznošenje jasnih dokaza da onaj ko učini bilo kakav ibadet nekome drugom ima Allaha subhanahu wa ta'ala da je mušrik. Da je mušrik. Makar bio neznalica, makar to uradio radi pogrešnog tumačenja, je tako? I makar nad njim dokaz ne bi, ne bi uspostavljan. Smatraće se, znači, šta, prema svojoj vanštini mušri, mušrikom. A ako nije dokaz uspostavljen, na ahiretu će biti iskup iskuša. Kaže šeik od slavim Muhammed ibn Abdul Wahab, rahimahullah, kaže kad saznaš ili kad si saznao, ovo govori u Kešf Šubahat, ovaj njegov govor. Kaže kad si saznao da čovjek može da učini kufr riječju koju izgovori svojim jezikom, a možda je izgovori ne znajući jel tako šta to podrazumijeva, šta to znači pa neće biti opravdan neznanje. Ili će možda nekad izgovoriti riječ koja ga izvodi izvjere, a on misli da ga ta riječ približava Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa opet neće biti opra opravdan. Opet neće biti opravdan. Posebno ako ti Allah subhanahu wa ta'ala dadne da shvatiš šta su rekli, šta je rekao Musa u narod Musa alaihi sallam kad su izašli sa njim preko mora, je tako? I kad su vidjeli ljude kako čini ibadet nekome drugom ima Allah, pa kad su rekli šta? Iđa'al lena ilahan kema lahum alihe. O Musa šta? De ti nama učini jedno božanstvo kao što oni imaju, imaju božanstvo. Pa je rekao innekom kaumun teđelum, zaista ste vi neznalice, je tako? Pa onda kad vidiš kako oni koji su uz Musa a.s. uz Allahovog poslanika i vjerovjesnika. Je li tako? Zapadaju u takve stvari. Zapadaju u takve stvari, onda treba, kaže, da te obuzme veliki strah i šta može tebi da se desi, je li tako? Ako ne budeš nastoji, ako se čvrsto ne budeš držao istine i ne budeš se trudio da se sačuvaš od, od širka. Da se sačuvaš od širka. Kaže, Šeha Abdullah Ebu Batin Rahimahullah Čudno je da neki ljudi danas kad čuju nekoga da govori o šehadetu i šta šehadet negira, a što potvrđuje da se ismijava tome i da se ruga i da to usporava i da kaže nismo mi zaduženi za ljude i da o njima pričamo Nego šta? Njemu će se reći ti si zadužen da znaš šta je teuhid radi kojeg je Allah stvorio džine i ljude i poslao sve poslanike da pozivaju taj teuhid i zadužen si da znaš šta je suprotno teuhidu a to je širk kojeg Allah neće oprostiti i za kojeg niko neće biti opravdan da ne zna šta je to i nije dozvoljeno slijedjenje u ovoj osnovi vjeri. Nije dozvoljeno da slijediš nekoga, nego moraš sam to naučiti. Šta je to? Nije dozvoljeno da za nekim samo ajde šta on kaže i ja za njim ponavljam. Ne. Ovo moraš naučiti sam. Pa onaj ko ne zna šta je dobro, a šta je zlo, on će propasti, pogotovo ko ne zna šta je najveća istina, a to je teuhid, i ko ne zna šta je najveće zlo, a to je širk. On će pogotovo propa, propasti. Prema tome iz ovoga vidimo šta? Da niko nije opravdan i ne ima uzra i opravdanja da ne nauči šta je to teuhid i šta je to ši, širk. Teuhid da bi ga ispunio i širk da bi ga se sačuo čuvao i klonio i odrekao. Niko nije opravdan. I u tome nema slijedjenja. Nema ponavljanja za drugim. Nema ponavljanja, nego sam svako od ljudi mora to da, da nauči i da shvati. I niko neće biti opravdan da da to ne nauči. Da to ne nauči. Prema tome, i ovi koji kažu za mnoge ljude imaju oni šehadet, a mi znamo da ljudi ne znaju izgovoriti taj šehadet, a kamoli da znaju šta to znači i šta to podrazumijeva, A kamo li da to izgovore iskreno iz srca? Znači, vidimo dubinu njihove zavlode u tim njihovim tvrdnjama. Ono dalje kaže, ono što objašnjava da neznanje nije opravdanje u osnovi, jesu riječi Rasula sallallahu alaihi ve sellem koje je izrekao za Havariđe. Šta za hariđi? Hariđi. Šta je rekao Rasul sallallahu alaihi ve sellem za Haridžije? da su psi džehennema, da su najgoriji koji će biti ubijeni pod nebeskim svodom, da ih treba ubijati na svakom gdje god ih sre, sretne, da je u, u njihovom ubijanju šta? Nagrad. Za koga ovo rekao? Za Haridžije. A Haridžije su ti poznate po čemu? Po velikim ibadetima. Jel tako? I po posebnom trudu u ibadetima. Haridži jeste poznate po čemu? Da će ashabi Allahovog Rasula sallallahu alaihi sallam omalovažavati svoj namad naspram njegovog. Pa je opet Rasul sallallahu alaihi sallam to za njih rekao. A ništa ih u tu njihovu novotariju i zabludu nije dovelo osim njihovo nezna, neznanje. Je li im opravdanje neznanje? Rasul sallallahu alaihi sallam rekao pustite ih, ne dirajte, pa oni ne znaju. rekao tako? Nije. Nije ih Resul sallallahu alejhi ve sellem opravdao njihovim nezna, neznanjem. Isto tako ovo što smo rekli, kaže, potvrđuju učenjaci svakog mezheba. Svi su u svojim dijelima o propisima, islamskim propisima i zakonu islamskom. Šta su? Svi su naveli poglavlje o mortedu. Ta, kažu, to je musliman koji učini nevjerstvo nakon isla, islama. I kaže, kad počnu govoriti o riddetu, kažu stvar koja ga izvodi izvjere, svi spomenu prvu stvar koja izvodi izvjere širk. Svi u poglavlju o riddetu prvu stvar koja izvodi izvjere spomenu šta? Širk. I kažu, kogod učini širku Allaha, zanevjeruju. Zato što je širk najveći grije i najveći kufr. I niko od njih nije rekao niko od njih nije rekao za širk osim ako čovjek ne bude znao. Znači niko nije izuzeo ne zna neznalicu. Kao što to kažu za grijehe ispod toga. Kao što kažu za grijehe mimo šir, širka. Kažu šta? Osim ako to bude čovjek koji ne koji ne zna. Je tako? A rekao je Resul sallallahu alaihi sallam kad je pitan za najveći grijeh šta? Kaže da činiš Allahu subhanahu wa ta'ala suparnika a on te stvo stvorio. Pa kad bi bio neznalica opravdan ili onaj ko nekog drugog slijedi jel tako? Opravdan ne bi se presudilo da je on morte da ko učini širk. Jel tako? I ne bi to učenjaci u svim mezhebima previ, previdjeli ne bi to njima promaklo da to ne spome ne spomenu. Zašto? Zato što oni govore o pro, o propisima. A propisu, propisi dolaze preciznim pravnim jezikom u kojem ne smije promaći takva stvar. Je tako? Ako je neko iz nečega izuzeti, iz nekog propisa, ili ako ima neš, neka situacija kad se taj propis ne spušta, odnosno ne važi, oni obavezno to spomenu. Znači, niko od učenjaka to nije spome, spomenuo. Dokazi da niko nije opravdan, znači da nema opravdanja džehlom, neznanjem u širku, jesu sljedeći ajeti u Allahovoj knjizi. Pa kaže, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ Kažu, džehennem li je tako, da smo mi čuli ili da smo razumjeli, da smo svatali, ne bismo mi bili stanovnici vatre. Da smo mi čuli i shvatali, ne bismo bili stanovnici vatre. Šta to znači? Da su bili u neznanju, ali nisu opravdani. Jer ovo što govori, govori iz džehendama. Govori, već su dospjeli u džehendama. A ne znaju, nisu znali, je li tako? Pa kaže Allah subhanahu wa isto tako govoreći o onima koje je Allah stvorio, a bit će džehennemlije. Kaže, mi smo za džehennem pripremili mnoge džine i ljude. Lahum kulubun la jefqahuna biha. Oni imaju srca kojima ništa ne razumiju. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Oni imaju oči kojima ništa ne vidi. Walahum a'danu la yasma'una biha. Oni imaju uši kojima ništa ne čuju. Ulaika kal an'am. Ovi su kao stoka. Belhum adallu i čak šta više, još više su za još gori su stoki, još više su zalutali u laike humul gafilun to su nema nemarni, pa ti ovo na kraju to su nemarni objašnjava šta to znači da oni imaju srca kojima ništa ne razu ne razumiju i oči kojima ništa ne vide i uši kojima ništa ne ne čuju to su ti ovi koji prolaze ovdje pored ovog da, je tako pored bilo kojeg da čuju ezane, uče se svaki dan pet puta, jel tako, vide ljude da poslije ezana ili prije, ili neposredno pred ezan, okupljaju se ispred džamija, ulaze u džamiju, oni ništa ne čuju, nit vide, nit išta razumiju. E to su vam ti. To su vam ti. Jesu li opravdani time? Nisu. Nisu one opravdani time. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala isto tako u suri Keh Kul hel nabiukum bil akserine a'mala Hoćete li da vam kažem čija su dijela najupropaštenija? Ko je najveći gubitnik u svojim dijelima? Alladine dalla sa'yuhum fil hayati dunija وهم يحسبون انهم يحسنون صنع to su oni čiji će trud na dunjaluku propasti a oni računaju da je dobro ono što radi. Braću, ovo što oni računaju da je dobro ovo što radi, šta to znači? Da ne zna? Da ne znaju. <laughs> Da znaju, ne bi vjerovali da je dobro ono što radi, nego bi znali da to ne valja i da će i to upropastiti. Ali oni se trude, znači radi se o ljudima koji nešto rade, je jel tako, trude se i misle da je dobro ono što oni rade. Je tako? Međutim, sva njihova djela su propala i upropaštena. Nikakve koriste od toga ne. Ništa i neće spasiti to što ne zna, ne znaju. Zatim kaže isto tako Allah subhanahu wa ta'ala u suri Araf Ferikan hada wa ferikan haqa alihimu dalala. Ovaj ajet je jako, jako zanimljiv. Pogledajte. Kaže, jednu skupinu je Allah uputio, a, drug, a druga je zaslužila zavludu ili drugu je poklopila i ostvarila se nad njima zavluda. Znači imamo dvije skupine. Jedna je upućena, druga je na zavludu. Imamo dvije skupine, dobro pratite. I sad ova koja je na zavlodi, šta je sa njima? Innehum otefadu šejatine eulijae min dunillah. Oni su uzeli šejtane za zaštitnike mimo Allaha, vo jahsebune ennehum mohtedun. A računaju da su upućeni. I e šta mislite ovi šeitani koji su oni uzeli za zaštitnike mimo Allaha? Kak su to šeitani? Ha? Ljudski i džinski. Je tako? Uzeli su šeitane za svoje zaštitnike mimo Allaha i misle da su upu da su upućeni. Oni misle da su upućeni. Šta ti ovo znači da oni misle da se računaju da su upućeni? Da su na zabludi. A da ne zna, ne znaju. Da misle da su na pravom putu. Da misle da će cerić za njih sve Allahu dževab dat. A to ti je to prevedeno uzim šeitana se i za njim idu i misle to je a, to je to. Nisam ja odgovora. On će nama to sve i onako je obećao, javno je obećao da se ništa ne skirajte se. Ja sam spreman za vas sve tamo odgovoriti kad dođe A. Znači, to stoji. Pa kaže Ibnu Đarir kad tefsiri ovaj ajet, šta kaže? ovo je dokaz da neznalica neće biti opravdan. Šta? Ovaj ajet je dokaz da neznalica neće biti opravdan. Jer on računa da je upućen, a ne zna. Uzeo šeitana za svog zaštnika, nije svijest. Je tako? Pa kaže, poznata je stvar, da novotarije za koji su učenjaci Selefa smatrali, znači da su nevjerstvo, kao što je kao što su znači sufije koji su činili ibadet kabrovima i tako dalje poznato je da niko od njih nije zapao u taj kufr osim zbog nezna zbog neznanja zbog neznanja sufije čine ibadet kabrovima i dobrim ljudima i upućuju dove kome Muhammedu sallallahu alaihi sallam ili melecima ili nekim evlijama zašto to činite Zbog neznanja. A selef, znači prve generacije ovog ummeta, su ih tekfirili, smatrali nevjernicima. Razumijete, broć? Niko ih nije opravdu ne zna. Neznanje. Isto tako, one koje je popalio Ali radijallahu an. Koji su to? Koji su rekli za njega da je on ilah, jel tako? Je li išta drugo upropastilo osim njihovo nezna, neznanje. Njihovo neznanje ih je dovelo do tog stepena. Pa ih je Alija radijallahu an popalio, jel tako? Pa kad bi čovjek rekao ja sumnjam u proživljenje nakon smrti. Kad bi nekome od nas došao neko i rekao ja sumnjam u proživljenje. Da li bi iko od nas zastao i sekunde da kaže da je taj čovjek nevjernik. Ne bi smio niko zastati, je li tako? Ne bi smio nikad niko zastati, odmah je nevjernik, je li tako? A u stvari onaj ko sumnja, šta je ono suštini? Neznalica. On ne zna. Otkud mu sumnja? Sumnja je došla zbog neznanja. Jer kad se nešto znao, da je čovjek u to ubije, ubijenje je sigurno, je li tako? A ovaj koji sumnja obruženjenje, šta? On u stvari ne zna. A niko od nas ne bi zastao i rekao, pa čovjek ne zna. Rekli bi gotovo, nevjernik, sumnja u proživljenje. Allah s.w.t. direktno kaže za onoga ko ne vjeri u proživljenje da je nevjernik, je tako? وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقٌ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَ إِنَّ ظَنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ I rekli, rekli ste, sad se govori o nevjernicima, je tako? Allah s.w.t. govori o njima, kad vam je bilo rečeno Allahovo obećanje je istina i nema sumnje u sudnji dan vi ste rekli ne znamo šta je to sudnji dan mi samo sumnjamo i nismo ubijeđeni mi samo sumnjamo i nismo ubijeđeni šta je ovo nevjerstvo njihovo njihovo navje nevjerstvo Zatim isto Allah subhanahu wa ta'ala govori o kršćanima, pa kaže ittehadu ahbarahum waruhbanahum erbaba min dunillah. Uzeli su svoje svećenike i monahe za gospodare mimo Allaha. Pa kaže Adi ibn Hatim poslaniku sallahu alaihi wa sallam nismo mi njima ibadeta činili. Jer je bio prije toga kršćan. Kaže, zar nije kad vam nešto halali uzmete, kad vam nešto harame uzmete, je tako? kaže, nego šta? E kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, to je taj vaš ibadet njima. To je taj vaš ibadet njima. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala u ovom ajetu naziva mušricima. Koga? Kršćana naziva mušricima zbog toga što su slijedili svoje svećenike u ohalaljivanju i oharamljivanju nasuprot Allahu subhanahu wa ta'ala. Je tako? iako oni kao što vidimo kako reaguje Adi Ibn Hatim nisu znali da je to iba ibadet, nisu znali je li im to neznanje opravdalo nije Allah subhanahu wa ta'ala ih svejedno naziva mušri mušricima zbog toga naziva ih mušricima zbog toga isto tako znači kad danas uzmemo šije, je tako, koji psuju Ebu Bekra i Omera, proklinju radi Allahu anha, jel tako? I tako dalje. To kad se prevede i objasni ovom narodu koji možda i ne klanja i nema nikakve veze sa vjerom. Hoće li ko smatrati muslimanima? A? Od ti ljudi koji možda i oni nisu muslimani, hoće li smatrati muslimanima? I oni će reći, od ti nema i veze sa islamom, jel tako? Gdje će tako govoriti za Ebu Bekra i Omer? I kako će govoriti tako za ženu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koja je majka vjernika. A? Znači niko i ne bi time opravdu. A jesu li oni neznalice? Sigurno da jesu. Šta bi drugo moglo dovesti do toga osim nezna osim neznanja. ovde ima znači u fusnoti zanimljiv govor o ovom ajetu gore što smo prije spomenuli. Znači dvije skupine fariqan hada wa fariqan haqa alayhim alayhim ad-dalal skupina koju Allah uputio i skupina koja je na zabrudi koji su uzeli šejtane za svoje zaštitnike a misli da su na uputu za taj ajet kaže ibn Kathir rahimehullah kaže imam ibn Jarir at-Tabari ovaj ajet je najveći dokaz da je pogriješio onaj ko kaže da Allah neće kazniti nikoga ko učini neki grije ili zabluda ili, ili zbog njegove zablude vjerujući znači da je to istina. Ovaj ajet je dokaz da je pogriješio svako onaj ko kaže da Allah neće kazniti za grije ili za zabludu u koju čovjek vjeruje. Osim znači nakon što sazna šta je istina. To je pogrešno. Znači, osim nakon što sazna šta je istina, pa da onda to uradi iz inata. Ovaj ajat je dokaz da Allah, da oni koji vjeruju da će Allah kazniti samo za grijehe i za zablude koje se učine iz inata, da je to pogrešno. Je tako? Zašto? Zato što ovi ovdje u ovom ajetu koji su na zabludi misli da su na isti na istini. Nisu oni zalutali iz ina iz inata, nego su zalutali iz neznanja. Pa kaže im Čerir, ovaj, dokaz, ovaj ajet je dokaz da to nije istina, da Allah kažnjava samo one koji čine grije ili slijede zabludu iz inata, nakon što saznaju šta je istina. Da je to tako, Allah subhanahu wa ta'ala ne bi u ovom ajetu napravio razliku između dvije skupine. Jel tako? Skupine koja je na dalaletu, misleći da je istina, i skupine koja je na istini. Jer u tom slučaju, da Allah kažnjava samo onoga ko slijedi zabludu iz inata, ne bi bilo nikakve razlike između ove skupine koje je Allah uputio i ove skupine koja je na zabludi misleći da je istina. Razumijete li? pogledajte Ibn Žarir kako govori lijepo ovom ajetu. Subhanallah iladi. Pogledajte učenjaka. Allah subhanahu wa ta'ala spominje dvije skupine. Jedna na uputi, druga na zabludi, misli da je na, u, na uput. Bili bilo ikakve razlike između jedne i druge skupine da Allah kažnjava samo onoga ko slijedi zabludu iz inata? Ispalo bi znači da onaj ko slijedi zabludu misleći da je to istina, da tu mu neće škoditi. Ko slijedi zabludu iz neznanja misleći da je to istina, dok Allah zato neće kazati. Nije tako. Znači ne bi Allah subhanahu wa ta'ala napravio razliku onda između onih koji su na uputi i onih koji su na za na zabludi misleći da je uputa. A u ovom ajetu je napravljena ta ra, razlika. Napravljena ta razlika. Jesi li shvatili, braću? A Allah subhanahu wa ta'ala dalje govori jer napravio razliku između ove dvije skupine. Pa je jednu nazvao upućenom, a drugom da je u, za, u zavrdi i napravio razliku i u propisima jedne i druge skupine. Kaže Imam Bagavi za ovaj ajet. U ovom ajetu je dokaz da je kafir koji misli da je na istini i onaj koji se inati i negira da su svi isti. Kafir svi. Kaže, imam begavi šta? Kafir koji misli da je na istini. I kafir koji zna da nije na istini. Jel tako? I inadi se. I kafir koji odbacuje istinu, neće da je prihvati i negira je da su svi isti. Da su svi isti. Ovaj do, ajet dokaz da su svi isti. Zato sam, kad sam spomenuo ovaj ajet, posebno naglasio znači alikum salam rahmatullahi wa barakatuh još jedna rečenica znači još smo prije spominjali da je šeheh ili islam govorio znači šta da onaj ko učini između sebe i Allaha subhanahu wa ta'ala posrednika kojim će dobu počivati na koja će se oslanjati da je on mušrik i da ovu obuhvata i neznalicu i onoga ko zna ko zna sasvim svejedno. I nezvalici onoga ko zna sasvim svejedno. Znači nije u ovom stvari opravdan ne nezna, neznanjem. Nije u ovoj stvari opravdan neznanjem. To je, braćo, to je, braćo, zato uzmite i vret. Uzmite i vret i učite Allahu vjeru. Niko neće biti opravdan neznanjem u tevhidu i širku. Volim Allah subhanahu wa da nas poduči ovoj vjeri i da nas učini mu vahidima, da nas učini od onih koji su na tevhidu i koji ibadet čini samo Allah subhanahu wa ta'ala i da nas učini od onih koji se odreću širka i ibadeta bilo kome mimo Allah subhanahu wa ta'ala أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم